ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma bari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa warkatu. kamar yadda aka saba a lokaci irin wannan muna gabatar da karatu a littafin al'adabul mufrat don kokarin fahimtar addini na musulunci littafi ne wanda imamun buhari abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari ya rubuta littafi ne wanda yake karantar da mu na dubba irin na addinin musulunci makon da ya gabata mun tsaya karshen hadisi na 959 a karshen babi na 434 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na biyar. a hadisi na 960 imam bukari ya ce babu man kariha an yaka huda wa ya kuma da hunas shi kuma wannan babu zai karantar da mu mutunan da yake kyamar ko hukuncin mutunan da yake kyamar an yaka huda shi kuma yana hukuncin wanda a can baya malin ya mana wani babi shigen wannan kiyamun rajulun rajulun ƙa'iti a nan kuma sai ya sake shi wancan babu babu kiyamun rajulun da ake a miƙewa mutum ya zo ce haddasa musa ƙala haddasa abu a awana an Amash an abin sufiyana an jami'ar ƙala suri a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai farasin bin madina ala na nakhlatin fanfakat ƙadamu a kunna na hudu fi mashi gobatin ne aisha radiyallahu anha fataina ko ko yusalli qa'ida fa sallaina qiyaman summa ataina marratan ukra wa ko yusalli maktuba qa'idan fa sallaina khalfahu qiyaman fa awma ilaina anika udu falamma qada as-salata qala idha sallal imam قائدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تقوموا والإمام قائد كما تفعل فارس بأزمائه wannan hadisan an karɓo shi daga jabir ibn abdullahi da ansari radiyallahu anhu ya ce shuri a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min farasin bil madina ala jiz'i kharci ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya faɗo daga saman doji ne shine sura aisa haka madalla ya faɗo daga saman doji a madina ala jiz'i a kan wani kututturen icen da biyu to da wannan haɗari ya faru manzala ya faru fanfakat adamu sai kafar shi ta goce fanfakat kadamu sai kawar shi ta goce ma'ana wata gaba ta fita daga wurinta inda ta fi sai kawar ta yi kukuri sai zuntun maza allah bai yi ta haka kafa shi ne jami'a ya ce fakunna na gudu mun kasance muna zuwa mu gaido manzan allah da jiki fi mashruba da aisha biyan anha a wani wuri a dakin aisha shine mashruba wurin da aka keɓe don cin abinci a daki to a nan muke zuwa muna gaibo zan allah sanin lawa sallallahu alaihi wasallam fa'atai na kogo yusan ne ka'idan jabir ya ce wata rana mun je sai muka iske manzan allah yana sallah daga zaune a mutum da kafa shi na ciwo sai ya zauna wannan ya nuna mana cewa mai lalura wanda ba a iya sayuwa zai yi sallah daga zaune to sai manzo Allah yana sallah daga zaune fa sallaina qiyama sai muke sallah suna zuwa suka iske da sallah kawai sai suka kabbara suka bi shi amma su da gaske sun ma'atai na umarratin ukura wa kuwa yusallin maktuba ƙa'ida ya ce sai kuma muka sake komawa don gaido shi wani lokaci sai muka sake sai shi yana sallah amma yin sallar da yake baktu ba sallah ce ta farilla ƙa'idar yana yanta daga tsauni a ga wannan ya rana mana kamar wacin da farko sallar farilla sallar mustahabi ce sallar na fila ce yake yanzu da sau goma sai suka iske sallar farilla ce yake amma daga zaune saboda bai iya tsayuwa kan kafarsa fasallai na kalfa hukiya ya ce nan ma sai muka kabbar sallah sai muka bi shi daga tsaye shi kuma yana daga zaune fa'awu ba a ilaina a niku sai manzan allah ya musu imani da hannu imani shi ne ishara ya nuna musu da hannu a niku cewa su zauna wannan sai nuna mana ishara isharar da za a fahimci abin da ake nufi kaga shara matsayin magana ce sai mun Allah ya musu ishara haka da annabi ce musu ku zauna ku zauna falamma qada salata yace yayin da ya sallar sallah bayan ya kare sallar kenan kala sai da Allah ya ce idan sallar imamu qa'idan fasallu salla qa'iman sallu qiyama in yana salla daga tsaye ku yi salla daga tsaye saboda inna ba ci ila al-imama li yutamma bi ana sa liman ne yana akwai kwaye shi in yana daga zaune ku yi daga zaune in yana tsaye ku yi daga tsaye wala taqumu wal imamu qa'idan kar ku tsaya tsaye bayan liman alhali shi yana zaune kama taf'alu farisu bi uzamari kamar yadda farisa farisawa kuma kun gaba musu ne ne ba botar wuta suke to yace kamar yadda farisa suke manyan mutane shugabanninsu su magana ta kukar ku yi haka mun fahimci wannan kalli nassin za a ga ya zo a cikin sallah amma imamul bukhari ya fahimci cewa har a wajen sallah hukuncin yana shi yasa ya ba ruwa bangare gani da haka a wajen imamul bukhari makaruhi ne shugaba gwamnati ke nan ko ko his excellency president ya zauna wani kuma ya zo bayan ce tsaya ko malami yana wa'azi da aka ce kun fahimta idan kuna kallon karatun da ta sami shi yasa bai da da sai dai dan agajin ya samu shi ba eh? eh to sai shi samu sai shi amma ya suna kallon kamar wannan zai allah ya shirya da wani malami kuma a kwanke kwanciya da su ya agaji sun zo da ka'idarsu cewa an ba su wani da ne na ba su ya ba shi kuma yace ba a tsira bayan shi akwai lokacin da kama abu da su ya agaji suka su kashe su sai sun tsaya wadda fitar da shi neman ɗin ma ya gana ba waɗanda cikin shi suka zo ce a akwai wani almajirinsa ya rasu allah ya cikin shi ina bambanta waɗansu kalmomi da yake yi a lokacin yana cewa mu ba da mala'iku ke da shi <laughs> malamai suna ganin babu laifi shi sa za a wani maman harin ko sallah suke so ne na tsaya bayan su shi bai ma sallah ba wani wadda suke da dambe da makamansu saboda a ba da kariya ga su waɗanda lima ana kai masa ko kwanakin bayan kai wani limani a marmaki da ciki saboda wani baka san abin da ya cincirin da mutane tunan suka taho wanda ya kai mai ko ne kokarin kashe shi ba to idan aka ce a bar su haka to sai to ana sakawa ana to shi sa sai aka ke waɗannan mutane da to waɗansu malamai suna gani in abin ya kai ya yi irin wannan yanayin to babu da laifi an sa waɗansu su dinga tsare limamai lokacin da suke gabatar da ibada haka su ma shugabannin wadanda suna ganin da lura ce domin yanzu ka ce gwamna ya yawo ba su shi zai iya in ya shiga wani wurin da shi za a yi ta hukun zan lalura ai suna da yawa in an gama sallah sai waɗansu zo su karfe su wanda su sun yi sallah su kuma sai su je su to قال البخاري قال وولد وولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله حتى قعدنا في نسأله عن الساعة فقال جئتموني khamsati yati alaiha mi'a sana kunna gulida li fulani min al-ansari fulani fasamma muhammadan faqalat al-ansar la nukannika bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ahsanat al-ansar sammu bi ismi wala tattanu tahtanu bi kunyati wannan hadisin kala ya ce ko wa kenan hmm? gaba ɗaya isnadin ya share sai jona da sahabin da ya rubuta hadisi ta zama mai ya mara wa wawuli da la'adin minal ansari gulam ya ce an haifa ma wani mutune mutune da yana daga cikin mutanen madina yaro fasan ba Muhammadu sai sa mai suna muhammad faƙalatin ansaru sai mutanen madina suka ce la nukanni ka bi rasulillah kai ko ba za yi ba a kunya da manzan Allah ma'ana ba za mu ce maka abu muhammad ba hatta ba an na fi tariq nas'aluhu an sa'a yace har sai lokacin da za mu zauna fi tariq akan hanya Na nas'aluhu an sa'a mu tambayi manzan allah game da tashin duniya to a ranar sai mutu a lokacin sai mu tambaye shi game da hukuncin wannan abin da kai kun fahimta ma'ana ke na kamar dama mutane suna da tunanin aje a tambayo manzan allah game da tashin duniya to sai kuma ga wannan abin ya faru da suka ce to mu ba za mu maka alkunya ba har sai mun je mun tambayo manzan allah a lokacin da za mu yi tambaya game da tashin duniya nan shi ne muhallin shari'a sai suka zauna ba su tsaye ba mun gari. domin idan sun je wajen manzan allah sayuwa manzan allah tashi zai yi ga shi ba tashi zai yi wasu zauna su ko ba tsaye za su yi shi yana zaune sun iske shi da su masu sai su zauna to da kawo lokacin ya zo suka zauna suka je manzan Allah fi ƙara sai manzan Allah ya ce musu ji tumuni ta tsaro a nisa. kuna tambaya kun zo ne ku tambaye ni ga wani tashin duniya kaga irin wannan yana ƙara tabbatar mana da manzan Allah manzan Allah ne dan yanzu ya gaya mashi a lokacin ba waya balle a ce wani ya buga ya gaya mashi ko wani tura mai da text amma kafin su ce Allah ya sanar da shi sai ce ga abin da ya kawo kun gane ƙulna na sai suka ce eh abin da ya kawo ke nan. sai maza Allah ya ce to ma min nafsin manfusa babu wata rai manfusatin wadda aka busa mara ya ti alaiha ni a sana wadda shekara ɗari za ta zo nan gaba tana raya. yana nufin cikin mutanen da ke rayuwa a yanzu a daidai wannan lokacin da yake magana da jariri da ɗan wata biyu da ɗan wata uku da ɗan shekara ɗaya har zuwa ɗan shekara ɗari da ce to babu wani daga cikin wanda shekara ɗari za ta kewayo nan gaba yana da rai kun bayyanta to sai wasu malamai suke cewa shi da matashin duniya in mutum ya mutu a shi duniya shi ta tashi to akwai mutuwar mutum shi kadai shi daidai yake da duniya ta tashi a wurinsa wancan na ƙarshe shi kuma wanda kowa zai mutu waɗanda ke raye a lokacin duniya ta tashi da su ko ba haka ba to sai manzan allah ya zaɓi ya ba su amsa da wannan na kun mutane da ba wancan na gaba ɗaya ba sai ce musu to aiku da kuke tambaya game da tashin duniya duk wanda ke da rai a yau ba zai ƙara shekara haka manzan allah ya sai malamai suka ce manzan allah yana nufin waɗanda ke raye a lokacin da ya wannan duk wanda ke da rai a lokacin da manzan Allah ya wannan magana ko a ranar aka haife shi bai ƙara shekara da ɗin bai mutu duniya ta tashi da risko ba ta tashi ba kanin <laughs> ka ga tashi duniya da wani yanzu ta ganin da shekara ɗari zai wahala ka samu nan cikin masallacin ka samu wani dalilin ko an same shi lokacin shi zai zai zai zai zuwa masallaci shekara ɗari nan gaba duk duniya ta tashi allah samu cika da imani to ya za ita dole su allah samu cika da imani to sai manzan allah ya gaya musu haka Ba da zai su sun ji ba ta kusa a ba wasu suke ba kuma sai su gane ta wannan hadisi wannan gabar tana daga cikin hujjojin da masu malami suke bugawa akan cewa abinda ake faɗa na cewa kibir yana da rai ba gaskiya ba domin koda ya kawo lokacin yana manzala ya ce zai mutu kafin shekara ɗari shi kidir wani salihin bawa ne aka yi wani su ce na ne don za a ce salihi ne wanda waɗansu malamai suka ce wai yana nan da rai zai tashi duniya zai saboda maza Allah ya ce ba za a ƙara shekara ɗari nan gaba wani na da rai ba cikin mutanen da ke rayuwa a lokaci to ko da kibir yana da rai a wannan lokaci bayan shekara ɗari ya mutu alujar mutum ne cewa ba an tabi muddar da ya je ga wani mutum ya daure amma shi ka sa inda ya shi a shi ma bai san wurin ba haka ba duniya ba ne saboda shi ma wani aljani ne ya daukai ya kai shi ya samu ya dawo ikon allah shi ne da ya dace ba manzan allah labari manzan allah ce wannan mutum da gani hujjar duniya yake mai dan da a duniya yake shi ma da hadisin ya ce shi to to sai suka ce mashi kulla sai muka ce wani da fulanin min al'ansari gulam an haifa wani mutum cikin mutanen madina ya ya sa mai suna muhammad faƙaracin ansaru na nukanni ka rasulullah sai mutanen madina suka ce a ba za a maka alkunya maka da muhammad ba a ce maka abu muhammad ƙada sai manzan allah ya ce a da ansa to kawo mutanen madina sun kyauta sammu bi ismi kusa sunana amma wala tattannu bi kunyati sai dai kada ku yi alkunya da alkunya kun fahimci gabar nan mai take ne to yanzu abinda mutanen madina abinda wancan mutum ne da ya sa madan suna muhammad ya yi ne shi amma mutunan nan muhammad ya sanya maɗansa sai mutanen madina suka ce to ba mu ce maka abin Muhammadu sai mu tambayo maza suka zo zan maza a kaji kaji kaji sai ce mutanen madina sun kyauta mutanen madina sun kyauta Kina ya tabbatar da aikinsu ko bai tabbatar da shi ba to kuma amma a gaba sai ya ce musu ku sanya sunana amma kada ku yi alkunya idan tawa to me kenan ya yadda a sa sunan shi kenan ko bai yadda ba kenan mutanen madina abinda suka daidai ne ko ko abin masu alkuni da suka ce a'a to ai su da aka sa mai suna muhammad an da ya sa suka mutum ne Israel to ai shi mutumin tunan da ya sanya suna bai sa da ya sa ma yaro suna shi a shi ne mutanen madina ya kamata su mai kare ko to shi ko muhammad ya sanya ma yaro suna ce to mu ba za mu kira ka da su ba za mu maka alkunya da shi ba sai mun ji abin da maza an lafi ce da ya je suka gaya mashi sai maza Allah ce a hasinatul amsa mutanen madina sun kyauta ma'ana da suka zo baya sun kyauta ba can abin da baya ba wani ya haifu ne sa a kan shi alƙasar a dinga sai da abin kun fahimta ne shi ne abin da ya ce shi to me yasa babu bukari ya kawo wannan hadisi mun mutu can baya ko inda suka zauna sai ya ce babu karin bukari haddasa abdulaziz ibn abdullah قال حدثني الدار وردي عن جعفر عن أبيه عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق min ba'adil aliya kanafai kalafaihi kamar rabi jalyin a tsakka fatalawa da ku fa'aka da bi musuli su makala ayyukun yuhibbu an da haza da ku bi dirhami muhibbu an na hula na bi shaikin wa ma nasna'u kada tuhibbuna annahu lahum qalu la ذلك لهم ثلاثا فقالوا لا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسوق والأسوق الذي ليس له أذنان فكيف هو ميت قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم wannan hadisin shi ma an karbo shi daga jabiru jabiru ya ce an da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marar da suki dakidan min ba'adi da aliya wanda allah ya shige ta kasuwa mana ya shiga ya fita ya wuce dakidan ya shigo kasuwan nan ne min ba'adi da aliya ta wani gefen da ake shiga kasuwar madina wanda yake akan tudu garuruwan sai wanci ba da tudu da abin gani ba da tudu da kwari tudu ta kasuwar akwai inda ake shigar ta inda ta gefen inda ke da tudu ne kun fahimta ya ce ta wannan gefen da shi madina aka ba da garuruwan sai wanci wani wurin sai da tudu sai gidajen sun yi sama nan kuma suna kasa ko maka haka take haka take gari a wancan lokacin akwai ta inda in ka biyo ta cikin sai ya ga maka cikin kwari take in kuma ka fito daga cikin maka za ka fita ne sai ya ga hanyar ta yi sama kun gani akwai garuruwan akwai akwai inda in ka je sai ya kama kana hawa haka za ka na to shi ne hali irin wannan hali wasu ko wuri ne wanda yake saman to har kasuwar madina da su akwai gefen ta wanda yake saman to to in ka shuto ta nan gefen manzan allah ya shigo kasuwa wannan su ka nafai mutane duk suna gefen shi tare da shi waɗansu anan gefen waɗansu anan gefen famar rabe jadiyin a sakka sai manzan allah ya wuce mushen wani ɗan tauɗan ƙaramin ɗan afiya wannan jalli irin akuyin na yan ƙanana da ake cin su da hamsa a ba ta yi ba ta yi aishi shi cikin cike dubu akwai akwai da za a ga ta tsimbure ba ta girma sa a daga kasa aka sa duka da sati uku bugan shi to sai ya ga mushen irin wannan akuya ce ta samu matsala tun tana an haifo ta ba girma ba sannan kuma a sarka ba ta da kunnuwa ko kuma kunnuwan bayan 'yan ƙanana da shukan sun kuma ga shi ta yi tuta ya mushi an yadda ta fatana wadda sai mazala ya ɗauko ta a kaza da uzuni sai ya kama ɗaukun nan ɗan ƙarami sai ya ɗaga ta sun makara sai ce ayyukun muhibbu an na hada da ubi dirhami wa ke son wannan ya ba da dirhami ɗaya kalu sai suka ce ma nuhibbu annaha annahu lana bi shay'in ai manzo Allah annabi ba mu sai shi ko da ba za a ce ba da wa ba da sanu bihi bi zamu da shi ala sai ce atuhibbuna atuhibbuna annahu lahu to kuna san ce na ga kyauta ba sai ka biya ba kalu da suka ce a'a ala zalika lahum salasa zala yana ta musu haka har sau uku wake su kyauta ba ƙalu dawon da suka ce wallah ya ba musu sau ya rasu lalla ta suka ce lauka na hayyar laka na aiban suka ce wa manzan allah ya wannan koda yana da rai ai ya zama yana da aiba laka na aiban fihi yana da aibu tattare da shi annabu a sau ga shi dai bai da kulluwa sai ya ce wala asauku abin da ke asauku allazi laysa lahu uzunani wanda bai da kunnuwa guda biyu ko kuma yan kanana ne domin kaga can bayan ce a kunnan ya kama kenan yana da kunna amma dan karami ne kunna saboda kankanta shi ma kana ya cewa bai da shi suka ce ai bai da kunnuwa ba kai ko huwa mai yi to kuma gangan gashi ma bai da rai gida ne da shi a gagabe da wani amfani yanzu akuya komin girmanta in ce mushe mai za ka yi ita ta yi mushe ba ci dare aka ce kawo naira dubu a baka wannan za ka bada ana abin da za ka yi ta shi ma mai ita ma tana da zama mashi da rubuti saboda sai ya sa an ke ta ya biya da an je bayan gari inda za a yi ta so ka ga ta wani amfani to balle kuma ta zo da matsala sai manzo Allah ya ce shi oh tunanin sai ne guda ladduniya ahwanu alallahi min haza duniya a wajen allah wannan abin ya fi ta ko kuma duniya ta fi zama wulaƙantacciya a wajen allah sama da yadda wannan ɗan abu ya ke wulaƙantacciya a wurin kun duniya a wajen allah Ka ga mutane samu kuskuren fahimtar duniya domin da ka fahimci duniya a haka ba za ka kashe wani ba saboda duniya ba za ka kara zero zero zero ka kwashe dukiyar mutane ga asibiti ba magani ga makaranta ba a cikin yaro wanda ya yi ta ma ba ta da kima a wurin shi to kai da ka zo ka rayu sun ta ba ya kamata ka rage ta da kima bai kamata ba muhimmanci ba wata Allah to Allah bai bada abu mai muhimmanci ga kafir amma da yake duniya ba ta kai wannan ba sai ya ya ba kayan duniya tarata shi zai gani ba ta da mahimmanci domin ranar da adadin shi zai zo mashi sai ga shi da iya dokar kwandala ya ce da shi sa to ya tara ke da kaga tara wurin zuke da shi ya sa ruwa allah ya ce ku mutane kun fi son dukiyar waɗansu da taku suka ce mai maza allah ya haka ya ce ai dukiyarku shi ne abinda ka ce abinda ka saka na tufafi abinda ka hau na mota ko mashin ko keke ko abin hawa na dabba sai wanda ka dauka kai sadaka shi ne haka amma duk wanda ba wannan ba na wani ne domin za ka gama tara ka mutu ka bar wa kaga kai lokacin ba za a gane ba ta da muhimmanci shi amma lokacin da zai zai gane in rashin lafiya ce daga dukiyar nan ta kasa sai mai lafiya sai gane cewa shi dukiya ba shi ne ce to amma kai idan ba ka da ita ne sai kana kallon kamar wani abu ne mai limanci amma ranar da ka same ta a ranar za a gane cewa shi ma duniya ashirin ma ku duba yadda idanun mutane su rufe wani yanzu don ya zama gwamna na yadda ko mutum ba za a kashe a kashe inda shi zai to ya yadda a kashe su ya hau kuma shekara takwas ne kawai su yana jinya kallo zai sauka a ce ma wani gwamnan ilama wanda za a ce ma gwamnan ba ya san amma ya iya shi ne Allah ya shirya imam al-bukhari ce haddathana usman al-mu'adhdhib qala haddathana auf an al-hasan an an utayy ibn damra قال رأيت عند أبي رجلا تأذى بأذى الجاهلية فأعذه أبي ولم يكنه فنظر إليه أصحابه قال كأنكم أنكرتموه فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تأذى بأذائي الجاهلية فعيدوه ولا تكلوه حدثنا عثمان قال حدثنا مبارك ابن فضالة عن الحسن عن أتي مثله بخاري يشي وانا حديث an samu shi daga uteyi ibn zamra kala ya ce ra'aitu inda ubayi rajulun na ga wani mutum a wajen ubayi ubayi ibn ka'ab kenan ta'azza bi azail jahiliya yana kirari da irin kirarin jahiliya kun san jahiliya mutum sai zai dinga wasa baban shi ko gidansu ko zuriyarsu ko wani abu kamar haka sai a gaban ubayi ibn ka'ab yanzu kuma musulunci ya ce musulunci ya da iyaye ko ba haka sai yana ta yi yana ta yi fa'addahu ubayi fa'addahu ubayi sai ubayi ya cije shi a addahu bugatar cizo yake nufi amma ba wannan cizo na baki ake nufi ba abinda ake nufi kamar da wurin su malamai suka ce fa'addahu ubayi yukun yukunci sai ubayi ya cije shi bai koye masa ba ma'ana wai ya ce masa kai da kake magana jahiliya a jahiliya ba iyayenku ne suke botar gumaka ba iyayenku ne suke shan giya ba ba su ne suke kaza ya faɗo ainihin jahiliya kun gari shi ne fa'adu sannan kuma wadda hukunci bai mai kunya ba sunan baban shi ya kama ba babanka ne yake kaza ba a jahiliya kun gani to shi ne sai masa haka to da ya haka ne, fana dara ilayhi ashabu sai almajiran ne da ka'ab wanda ke wurin sai suna kallon shi kamar suna kallon wannan abu da ya ba wannan ya kunyata wannan mutunan haka kada sai ya ce ka annakum alkartu kamar kuna yin karin abin da ne sai ya ce faƙari sai ya ce musulmi la a habu fi a ahadin abadan ya ce har abada ne duk wanda ya zo irin wannan ba zan daga mashi ba ban jin tsoron kowa wanda ya zo irin wannan ban ganin haibar kowa wanda zai zo irin wannan abin sai na mashi haka ya ce saboda yi sabitin da biyu sallallahu alaihi wasallam a yakun na ji ma'aiki yana cewa man ta'azza bi za'in jahiliya wanda ya kirari irin na jahiliya Fa'iduhu wala taqnuhu ku cije shi kada ku boye masa ma'ana ku aibanta iyayen shi na jahiliya kar ku sa ku kama sunan babu shi ku aibanta shi in yana da abin aibin a jahiliya mun fahimta حدثنا عثمان قال حدثنا مبارك ابن فضالة anil hasani an mutayi mislu sai ce a dawo da isnadin nan shi ma daga usman shi kuma ya ce haddasa da mubarak ibn fudala ibn fadala anil hasani an mutayi mislu a wancan na farko usman al-mu'azzin ya karbo daga auf haka ne a wannan na biyu kuma usman malamin bukari ya karbo daga mubarak ibn Fulani, shi ne kawai mace israeli sai ya ce mislahu irin wannan hadisun shi to waɗannan babuka imam bukhari bai masu karzuma ba kawai babu ya ce kaga kenan ya bar shi me ya ce musu eh to kaga wani mai ne shi kai ba sai ya maka shi na kare da shi to wani ba da shi amma a cikin bukari da ya ba ta jama ba haka kawai bacci so wani ba da ne zai fahimci kamar abin da babu yake nufi waɗansu suna yin haka ga sayi wa musulun imam musulun da ya mashi babu kare kawai kwaso a ƙasar da ya je musu waɗannan babu kare ke gani yanzu imamu boye ce amma shi buhari littafin shi bai da barci bai tarzawa kawai sai dai ce hadisi na ɗaya karatu sai dai in ka za ka kalle su da za ka fahimtar wannan hadisin da wannan hadisin da wannan ga abin da suke karanta su shi ma shi ne abin da imamun nauyi sai ya dora musu tarzoma kakon sai zama ba inda za ka samu sai musulun ba wannan tarzoma haka abin ke allah ya samu dace yana ganin saboda fara da wuri ba a ne ya kamata musa idan allah ya kai musati mai zuwa za mu shiga babu da za su fara magana a kan musafa da ya sami kenan sallama neman izini waɗanda da dubban su za mu shiga kuma suna daga da dubban da imamun buhari kawo hadisai da yawa ce kusan sama da kowane da dubba ba a cikin wani babu da imamun buhari babu abin da ya shafi sallama da neman izini da musafa da al da su zai kawo da dukkansu su kuma in insha Allah ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa ana za mu tashi a kira sallah za mu ɗaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da yadda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka saya abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah wata ala ya ba mu ladar kuskuren da muka yi muna roƙon allah ta'ala ya muna afuwa kuma ya yafe mana baki daya allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata abubuwan da suke faruwa a ƙasar mu na ta'addanci da zubar da jini da sata, mutane da sauran ayyuka na sabon allah da zalunci muna roƙon allah ta'ala ya yi mana ya fitar da mu daga wannan hali ya maido mana da zaman lafiya da kunciyar hankali ba don halayen ba sai da rahamarsa da kuma tausansa waɗanda wannan abu ya shafa musamman wanda suka rasa rayukansu sanadiyar wannan ta'addanci muna rukun allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda aka ji rauni muna rukun allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda aka yi ma asara ta dukiya muna roƙon Allah ta'ala ya maida musu mafi alkhairin abin da suka rasa waɗanda aka fitar da su daga gidajensu ba da sa ransu ba muna roƙon Allah ta'ala ya maida su gidajensu cikin aminci waɗanda suke nuna cikin tsoro kamar yanzu ka bi hanyar ba tsari kusan duk tun daga gitin daga sunan sabon garin mara da kuza ya shanya a yasu na wannan kauyen kayan kai can ba nan sun kusa jan gefe to duka waɗannan kauyukan mafi yawanci yanzu inda ya yi kaɗin suke zuwa su kwana saboda kusan kullum barayin suna yin shigowa kusan cikin wata ɗaya nan ba cikin wata ɗaya ba inda ba su shiga ba har ma sun gangaro wata unguwa can bayan medical center ana ce mata a hannun sun shigo to wannan ya sanya mutanen wurin suna cikin tsoro za a ga wancin in dare ya yi sai da sun shigo cikin gari nan za a shigo su kwana sai da ya samu kuma su koma to wannan ire-iren su wanda suke cikin tsoro muna roƙon allah ta'ala ya amintar da su ya yi musu wannan tsoron kuma ya cire musu abin da ke su. allah da iko ne a kan mutane wanda suka addabi al'umma allah muna roƙonka allah muna roƙonka allah kai mana maganinsu waɗannan miyagun yan ta'adda allah muna roƙonka allah ka kama su da idan ka kama su kai musu kamun da zai zama izina ga 'yan baya waɗanda suke tallafa musu ko a cikin masu mulki ko cikin 'yan siyasa ko cikin jagorori irin sarakuna na gargajiya nan da duk wani wanda yake taimaka musu allah ka fallasa su allah ka tona musu asiri allah ka fallasa su domin kun ga <clears throat> yanzu an dan fara fahimtar wani abu abubuwan da suka dan faru a tsakanin nan zamfara sokoto za a ɗan iya fahimtar wani abu akwai wani mutum wanda aka kama wanda shi tare suke da turism wani dama shi turism nan dama ana zargin cewa duwarin da ke tare da shi 'ya'yan manyan mutane 'ya'yan sarakuna sai manyan 'yan siyasa to akwai wani wanda aka kama wani musa To wanda ya yi bayanai na san da ya kunga bidiyon shi kuma abinda ma ake zargi wannan bidiyon da 'yan sanda suka saki sun yi editin din shi akwai maganganun da ya faɗa masu nauyi wanda su kansu 'yan sanda suka daɗe su a hirar da suke da shi suka saki wanda suke da sauki ne amma kamar yadda na ce duk da haka nan dai za a yi fahimtar wani abu sannan ka dawo zamfara waɗanda ake tsakanin gwamna da mataimakin shi shi ma ya ba da samu kuma shi ma za a yi fahimtar wani abu sannan akwai waɗansu yara da aka kama masu kai ma wani mutum ne yara yana yanka yana ci to shi ma wannan mutumin babban mutum mai kudi ne a zamfara to kama shi inda aka yi shi ma ya ba da wani sato wanda za a fahimtar waɗansu abubuwa abin da za ka yi fahimta waɗannan 'yan ta'addan da daji ba su kaɗai suke wannan ta'addancin ba akwai goyon bayan waɗansu a cikin gari mutane manyan nan muna roƙon allah ta'ala duk da hannu a cikin wannan abu allah ya tona masa asiri ko da a fahimci wani da hannun shi ake kashe mutane ko ba a kama shi a dai gane wani da hannun shi ko da goyon bayan shi kai kana gwamna ko da matsaliya ke da ita na masu wannan abin baka faɗa ba baka ɗauki mataki ba shi kan shi zalunci to da haka muna roƙon allah ta'ala ya mana maganin 'yan ta'addan nan da masu taimaka musu ba don kawai ba don a sami sauƙi a kawo ƙarshen wannan zubar da su da sannan addu'a ta gaba ta ƙarshe al'amarin sata yara inda kunga wannan mutunan na zamfara yara da ake kai mishi inda shi yaran da ake yi na ji almajirai ne ba ake kama sai da ya kawo sai su kashi su cira abin da suke so su cira ta ce a kai mashi wannan mutum shi kuma ya ce saboda kila tsafin shi ya nuna mashi a cikin mutum ana ba da kila akwai waɗansu bayan shi ɗin wanda yake kai mawa saboda ai shi mutumin yana da alaƙa da wani babban mutum a zamfara to wannan satar yaran nan da yana dama daga cikin abin da tuntuni masu hangen nesa suke tsoratar da al'umma daga lokacin da wannan kidnapping ɗin wanda yanzu an san masu yin shi a daji suke domin an san daji suke kai mutane kuma ko da kudin aka ba su doka kudin suke shiga daji da su kaga daji su to amma tun da abu ne na samun kudi in mutum ya yi ya samu nasara to zai samu manyan kudi cikin lokaci kankani idan aka samu mutane na cikin gari su ma sun ɗauki wannan hanyar sun maida ta hanyar samun kuɗi to abin zai yi kuma kaga irin wannan abin shi ne abin da ya faru a kano tunda shi wannan malami a shi na cikin gari ne ba shi ya ba kawai ya nemi ya zai ya samu kuɗi sai ya gaba ya ɗauki wannan yarinya to irin waɗannan kes ɗin 'yan cikin gari su ɗauki yawo za ka samu ko makwabci ko wani ɗan gida wanda an san shi ko malami ne to dai idan irin wannan zai faru za a ga da hannun wani na kusan ko ma kila na kusan shi ne wannan abu to kaga idan wannan abin ya koma haka wanda fa ya ji bai da kuɗi yana iya cewa bai wannan abu ya ce bari ya ɗauki wannan yaro musamman in ya san baban yaron kila yana da wani abu in ma zai su ya haɗa baban yaron shi yana kallon kama yana da kuɗin ne alhalin ma bai da shi kamar wannan kes ɗin na kano kada shi mutumin ai yana tunanin uban yara yana da ku. amma wannan kuɗin da ya nema bai iya hana musu to don haka abin kullum munin shi ya kuma yake sannan yana da kyau mu sani ita wannan ne da aka kashe kes ɗinta ya shahara ne amma akwai irin waɗanda ke sufin wanda ba su irguwa a ƙasa a yanzu haka tunda ko bayan wannan akwai yarinya a zariya ta ji kun ga labarin shi kuma makwabci ya ɗauka kuma ya kashe ta bayan ya shi miliyan uku tuma kuma yarinya ce gara a islamiyya da ita wannan yarinya take ita halifa ɗin a islamiyya su akwai yaron da shi ma'ana aka ɗauka hanyar kuma ba labarin shi to akwai irin wannan kisir na ɗaukar yara waɗansu da ta suna aikin lafi waɗansu kuma irin wancan na zamfara da su je su yanka su cira abin da za su cira su je su abin da za su to dai inda ka zaga hakan na abin sai ya gari harka ce ta neman duniya harka ce ta neman duniya shi ya sanya wajibi ne mu tashi sai mu sa idanuwa akan abubuwan da suke faruwa sannan mu idanuwa idanuwa kan al'umma gabaki daya musamman yara kanana dole sai ne wuce ya wuce yara don mugun mutum bayan da ba ka iya samun shi allah ya tsare mu da tsarewar shi ya nesancar da mu daga masu nufinmu da sharri da mugun nufi a cikin allah da iko ne akan haka sannan kullum waɗannan addu'o'i mu ci gaba da yin su inda za mu yi adda mai wannan adda tana da muhimmanci kuma wannan abin in ya ci gaba ba inda ba zai shiga ba ko ba wanda zai baki to amma muka tashi sai muka yi ta addu'a ɗin muna ƙoƙarin gyara halayen da komawa ga allah allah sai ta wasu yamar sai ya yi kuma kada mu fidda rai daga rahamar allah har kullum mu dinga ci addu'o'in da allah yana karɓa lokacin ne bai yi ba amma mun san insha Allah ta'ala ko ba jima ko ba dade wannan abin sai ya zama tarihi a cikin mu in Allah ya yarda amma mu daure mu ci gaba da addu'a don Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen sa ya tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya zaune da mu cikin aminci Allah da iko ne akan haka subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين